для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Лялькевіч моцна сціснуў пальцамі Саша на плячо. «Хто?» «Ён!» І кивнув на гарод. «Хто?» «Ён!» – здивілася Саша. «Петро!» «Які Петро?» «Твой!» Секунду яна глядзела яму ў твар. Жартуе ён ці трызніць? «Не!» Ён сказаў сур'ёзна, сумна, таямніча, амаль шэптам, як заўсёды паведамляў канспірацыйныя навіны. Я не ўправіўся ахнуць, прысмактаўся, кажа сукін сын, і па мордзе. Не лепшы спосаб выясніць ісціну, але я разумею яго, Саша адразу поверыла. Прыходзіў Пятро. Яе Петя. Яна адпіхнула Лялькевіча так, што ён зноў ледзь не ўпаў і кінулася на гарот. Камісар зразумеў сваю памылку, калі пачуў, як за хлявом яна крыкнула на ўсё наваколле. «Петя!» Ударылася аб сцяну лесу і пакацілася назад звонкая рэхаця і на здаровых нагах. Ён, магчыма, не бегаў ніколі так імкліва, як цяпер на пратэзе, які так рэзаў, што ад вострага болю цямнела у вачах. Ён хутка дагнаў Сашу, схапіў за плечы, заціснуў рот. Няхай падумаюць, што яны б'юцца, гэта бывае паміж мужам і жонкай, абы не падумалі чаго іншага, абы не з'явіліся падазрэнню суседзяў і паліцыі. Саша! Саша! Што вы робіце? Апомніцеся! Вы праваліце сябе! Усіх нас! Яна вырывалася, білася ў яго дужых руках, пустите, пустите мяне, дзе ён, што вы казалі яму? Я нічога не сказаў, не паспеў. Супакойцеся, нельга так, мы выдаём сябе, а пятра мы знойдзем толькі спакойна. Прашу цябе спакойна. Дані, які спаў на вышках на сене, разбудзіў Сашын крык. Хлопец убачыў праз шчыліну ў страсе, як змагаюцца на гародзе камісары сястра, здзівіўся нават разгубіўся спачатку, але застацца староннім не мог. Не ведаючы каго трэба абараняць, ён аднак рушыў да іх. Праўда, яны сядзелі ўжо мірна. Толькі камісар трымаў Сашу за руку, а яна плакала. Данік спыніўся в отдаль, усё яшчэ збянтэжаны. Лялькевіч паклікаў яго. Трэба растлумачыць, каб хлопец не падумаў немаведама чаго. «Данік, слухай», — сказаў Владимир Иванович, выціраючы хустінкай крываўлены твар. «Толькі што...» быў Пятро. Убачыў мяне, падумаў, ну, уяўляй, што ён мог падумаць. Прысмактаўся, кажа сукін сын, вайну выкарыстаў, расквасіў мне нос раней, чым я паспеў сказаць хоць адно слова і пабег у лес. Значыцца, чалавек наш. Саша ўстрапянулася, кінула на Лялькевіча позірк поўны нянавісці. А вы думалі, паліцай? — думаеце толькі вы Лялькевіч згорбіўся быццам атрымаў удар і не адказаў ёй я ўпэўнены далёка ён не пабег сядзіць дзе-небудзь у кустах на расе след пойдзеш з сашай яна падхапілася вырвала руку гатовая бегчы але прашу вас не крычыце не клічце падумайце пра дачку саша ўздрыгнула Мы палаіліся, пабіліся муж і жонка. Э, Натуральна Саша сышла з хаты, і ты даніку гаворваеш яе вярнуцца назад памірыцца. Разумееш? Разумею, Владзімир Іванович, кіўнуў данік дрыжучы ад ранішняй прахалоды і хвалявання. Саша пабегла. Калі яна пералазіла цераз пляцень, Лялькевіч памахаў кулаком і крыкнуў на ўвесь голас. «Ну, і бяжы, і чорт з табой, дурніца, вар'ятка!» Крыху шчакаўшы Данік, назіркам рушыў за сястрой. Вось ён яго след на роснай траве. Ён павернуў направа, дзе кусты больш густыя. «Петь!» життя, родний мой дід. Ти, дурний ти мой, як ти мог подумати про мене? Ніхто мені не потребний, ніхто, окремя тебе, любий мой неразумний. У нас же дочка, твоя дочка, як же ти мог побегчи? Нехай ти подумав про мене, Бог ведає, що, нехай, але ти все ровно павінен быў пабачыць ленку. Зрабілася вельмі крыўдна ад думкі, што ён не захацеў бачыць дачкі. Няўжо твая рэўнасць мацней за любоў. Няхай не да мяне, да дачкі. Такое гіднае пачуццё заглушыла ў табе самае святое. Яна і раней вельмі часта, Вось так гаварыла з ім, шапталася па начах ці калі адна заставалася ў лесе, ў полі. Але тады гэта было так у марах, а цяпер след. Няўжо праўда гэта ішоў Петя? Як ён апынуўся тут, калі быў так далёка на поўначы? На нейкі момант ёй здалося ўсё гэта неверагодным – Ці не сніць яна, ці не пажартаваў Лялькевіч, ці не спатрэбілася яму для якой-небудзь канспірацыйнай мэты такая выдумка. У яго заўсёды таямнічасць і нечаканасць. Вось і след знік. знік таму, што скончылася трава, пачаўся сухі сасоннік. Але Саша ажно скаланулася і, спыніўшыся, паглядзела назад. Не, след ёсць. Яна як бегла, не наступала на пеце ўслед, каб не затаптаць яго, і цяпер на роснай траве цягнуцца дзве зялёныя сцежкі. Куды? ісці далей. Дзе шукаць? Яна зноў гукнула «Петя!» Адразу побач апыніўся Данік, схапіў за руку Саша. «Ты забылася, што сказаў Владимир Іванович?» Яна ўзлавалася. «Пайшоў ты са сваім Владимиром Івановичам!» «Саша! Не жартуй з агнём!» Сурова папярэдзіў Данік. «Ты падпольшчыца!» клятву давала, а цяпер хочаш загубіць усю нашу справу за свайго Пеці? Глядзі!» Гэта нейк адразу вярнула ёй усведамленне той небяспекі, якую яна можа наклікаць на сябе, на ўсю сям'ю, на арганізацыю. Саша спалохалася. Павернулася да брата, сказала з болем, як бы просячы спагады, «Данік...» але зразумей ты мяне, я маці, я вось і, і вось і вось бацька Ленкі толькі што быў тут у нашым двары за два крокі. Дзе яго шукаць цяпер? Дзе? Даньку стала шкада сястры. Ён параіў: "Давай разыдземся і ты гукай мяне, быццам мы грыбы збіраем. Можа ён пазнае твой голас. Яны ўглыбіліся ў лес, і Саша раз пораз гукала: "Данік, Даніла!" Брат зрэдку адгукаўся: "Ау!" Пасля падбег да яе ўзрушаны, пошукі захапілі яго. "Там!" У балацянцы зноў след на траве. Ён пайшоў на луг. Бежымо туды. На лузе зноў будуць відаць сляды, і мы дагонім яго. Яны пабеглі, што ёсць сілы па рэдкім сасняку. Сухадолы, крутыя ўзгоркі, сукаватыя з самага камля каржакаватыя сосны, такі тут лес пасаджаны некалі дзядамі на прырэчных пясчаных заносах, каб спыніць наступленне пяску на палі. Саша задыхалася. Сэрца рвалася наперад, гатовае выскачыць з грудзей. Сэрца яно, напэўна, знайшло б адразу таго, пакім столькі часу балела, калі б сапраўды яму даць волю. сэрца маё, каханне маё, вядзі ж мяне правільна. Петя, Петя, крычала яна бязгучна. Спыніся, пачакай, а то я не даганю цябе, я ўпаду. Нарэшце са снег расступіўся і адкрыўся шырокі прастор прысорскага лугу. Мільярды малюсенькіх вясёлак зіхацелі на маладой атаве, узыходзіла сонца. Праменні яго адбіваліся ад нерухомага люстра, старыка, і на густым лазняку павісла самая сапраўдная вясёлка, няяркая, як бы засланая пялёнкай туману, але ўсё адно непаўторна прыгожая. Сашы было не да гэтага хараства, аднак і яна звярнула ўвагу, на такі цуд прыроды. Яны спыніліся на пясчаным узгорку. Стала лягчэй дыхаць. Данік ведаў партызан, а ён не сумняваўся, што Пятро партызан не пойдзе ў дзень па адкрытым месцы, але ўсё роўна пільна гледзеў наваколле, як акінуць вокам. Лух не раўніна, Старкі, азярыны, ямы, зараснікі, раўчакі перасякаюць яго ўздоўшы поперак, але гэта не перашкаджае адчуванню надзвычайнай шырыні і прастору, ажно сапраўды тут заўсёды лягчэй дыхаецца. Раптам данік пацягнуў Сашу за руку да сябе. Вунь, бачыш, на ўзгорку, дзе тры дубы, бачыш, Бляск расы сляпіў вочы, і Саша не адразу разгледзела постаць чалавека, што павольна ішоў да ракі. Можа, дагэтуль яна не адчувала яшчэ ўсё істотай сваёй, што Петя так блізка, бо не бачыла яго, сама толькі пачула ад Лялькевіча, а ўбачыла далёкую постаць і адчула менавіта так, усё істотай ён, Петя, тут, на яве, а не ў сне, жывы, здаровы, Яны пабеглі з данікам яшчэ шпарчэй наўпрасткі. Не скідаючы адзення, перайшлі ў брод старык, лезлі праз калючыя мокрыя кусты, абдзіраючы твары рукі. Калі Саша адставала, данік цягнуў яе за руку. Хутчэй, Саша, хутчэй, а то, калі яго чакаюць на беразе з лодкай, дык яны не будуць марудзіць. Шукай тады іх у зарэчных балотах, што ветру ў полі. Вось і след Петю. Толькі захапіць яго на гэтым беразе, можа зноў паклікаць. Але рака вось яна ўжо блішчыць шырокім плёсам у праменнях ранішняга сонца. Сиратліва пыхіліўся зламаны слуп ад ліхтара. Няма абакіншчыкаў, не загараюцца па вечарах агні, не ўзнімаюць хвалі параходы. Год назад замерла, стихла тут жыццё толькі рака по-ранейшаму нясе свае воды, і нішто не можа спыніць яе магутнай плыні. Саша і Данік дабеглі да бясчанага берага, куды прывялі сляды. І раптам Саша быццам спатыкнулася, застыла ў такой паставе знясіленай, збялелай, потым роспачы плюнула. Тфу! Каму прыносіў шчасце поп? Унізе, каля вады, сядзеў на вымытым чорным крыжы дуба Алексей Сафронавіч – і паважна не спяшаючыся мурлыкаючы нешта пад нос разматваў вудачкі які ён табе поп данік пакрыўдзіўся за старэйшага таварыша за чалавека які па сутнасці стварыў іх падпольную арганізацыю а папом зрабіўся для канспірацыі Калі расчараванне і здзіўленне мінулі, брат і сястра паглядзелі адно на аднаго, як бы раячыся, што рабіць, схавацца, непрыкметна пайсці назад ці паказацца дзядзьку Алексею на вочы, як растлумачыць сваё з'яўленне тут. Трэба расказаць усю праўду. Стары павінен ведаць усё, прашаптаў Данік. Саша моўчкі згадзілася. Данік кашлянуў. Алексей Сафронович, як кажуць, і вухам, не павёў, бо жыў па закону. Бога ўслужка нічога не баіцца зямнога, ніякая нечаканасць не можа яго спалохаць, збянтэжыць, вывесці з душэўнай раўнавагі. Ён закінуў вудачку, утыркнуў вудзільна ў гліністы грунт і толькі тады павольна павярнуўся, каб паглядзець на таго, хто кашлянуў за яго спіной. Але калі ўбачыў Данілу і Сашу, куды дзеўся яго спакой. Упусціў банку з шарвямі, палез па гліністым адхоні ім насустрач. «Што здарылася, дзеці? Чаму вы тут?» «Божа мой!» – схапіўся рукой за сэрца. «Няшчасце!» Данік зразумеў, пра што стары мог падумаць і паспяшаўся заспакоіць яго. «Не, не, дядька Аляксей, нічога страшнага не здарылася!» Прыходзіў Пятро, Ну, сапраўдны сашын муж. На досвідку. Убачыў у двары Владзіміра Івановича, ударыў яго па твары і збег у лес. Мы шукаем яго. Сляды на лух вялі. З Халімонавай гары мы убачылі вас і падумалі, што ён за раку адыходзіць. Каваля пусціўся на вільготную траву, звесіўшы з абрыву ногі, выцер рукавом зрэбнай кашулі ў спацелую лысіну. Ох! «Наполохали вы мяне! Сядайте, отпачните! У вас такі выгляд!» Яны селі побач. «Наполохали Сафронович узяв Сашину руку. О, уся дрыжыш от ракавіца. Яны што, ведалі адзін аднаго? Сустракаліся разы два. Немоцная, значыцца, вера ў цябе, ў Пятра твайго. Хе, малады, але нічога. Ёсць любоў, будзе вера усё ў свой час. А ты, Александру, зрадуйся, што жывы ён, твой благаверны, і калі так прыходзіў, то не толькі жывы, але і духам моцны, сэрцам чысты. Хіба мала з цябе гэтай радасці, а? Не пажадай, адразу многа. Расплылася рака ў неабсяжнае мора. Два доўгія вузкія сонцы загойдаліся ў вадзе, і белая хмарка дзіўна закалыхалася, пераламалася. Увесь свет пераламалі гарачыя слёзы. Напоўнілі, затуманілі вочы і застылі там, не пырснулі, не закапалі, не пакаціліся па шчоках. Але як лёгка, як хораша зрабілася на сэрцы. Пра слёзы Саша паглядзела на дзядзьку Алексея, добрага, разумнага, разважлівага і вінавата усміхнулася. Ён ласкава пагладзіў яе шурпатую ад застарэлых мазалёў руку. Яна падумала: "Сапраўды, я год не ведала дзе Петя, што з ім. А цяпер ведаю, што ён жывы, што ён тут з намі. Хіба мала такой радасці?" Прыемна было адчуваць спіной цеплыню сонечных праменняў і глядзець, як на плыні ракі нырае коркавы паплавок. Ага, клюе, зусім па-дзіцячы ўзрадаваўся стары і па-дзіцячы на спіне сунуўся за брыву да вады, схапіў вудільна. Бліснуў на сонцы трапяткі кавалачкі кавалачак срэбра. Thank you. Паблукаўшы па лесе і лузе яшчэ трохі Данік і Саша змораныя вярнуліся дадому. На гародзе іх сустрэла поля. Лялькевіч усё расказаў ёй, такую тайну ад старэйшай сястры, якая была за маці і гаспадыню нельга хаваць. Па Сашаным выглядзе поля не зразумела, знайшлі ці не знайшлі, спытала вачамі, так размаўляць прывучыла падпольнае жыццё. Бачылі, што... «Не», – схилила голову Саша. Поля тяжко вздыхнула і засмучена падперла шчаку кулаком. Яна перажывала ўсё гэта па-свойму. Ніколі не бачыўшы Пятра, яна розумам і сэрцам не прымала яго як блізкага чалавека і часам сумнявалася ў сур'ёзнасці Сашанага замужжа. А Лялькевіч за час, што жыў іх хаце, стаў сапраўды як родны. Поля палюбіла яго – Пронікліва і ўважлівая, як усе разумныя жанчына, яна не магла не прыкмеціць, што ён кахае Сашу. Жадаючы сястры большага шчасця, она хацела, каб яны сталі з жонкай і мужам, і раптам Пятро стаў рэальнасцю. Ён ішоў да іх як у родны дом, сэрцам адчуў саперніка. Поля разумела яго і не суджала што ён збег, а вельмі шкадавала. Цяпер яна паверыла у іх каханне Пятра і Сашы, у іх жанітьбу, і ёй жанчыне набожнай стала сорамна за свае грэшныя думкі, як зводніца, якая хацела аддаць сястру другі раз замуж пры жывым мужу, які гаротнік, немаведама дзе цяпер і што думае пра іх і сям'ю. вось чаму ёй было балюча даведацца, што Пятра не знайшлі, што ён знік бясследна, не даведаўшыся праўды. І яшчэ яе спалохала і ўразіла, што Саша быццам не вельмі перажывае, не плача, не скардзіцца, не абвінавачвае Лялькевіча, Даніка, яе полю. З незразумелай боязю, сцішаная і засмучаная, ішла яна за Сашаю дворкі. Як я не сустрэнуцца з Лялькевічам? Уладзімир Іванович быў пад паветкай. Хацеў працаваць, падыходзіў сезон на бочкі, але рукі не трымалі гэбля, і ён гуляў з Ленкай. Малая ўжо цвёрда трымалася на нагах, няспынна шчабятала, а потым ёй спадабалася падаць на мяккія духмяныя стружкі, куляцца ў іх. «Тата, бах!» валілася на спінку і залівіста смяялася. Лялькевір з бацькоўскім замілаваннем глядзеў на яе, усміхаўся, але усмешка была сумная. Ён думаў пра яе бацьку, які блукае недзе па лесе з цяжкай пакутай у душы. А малая яму, чужому чалавеку, кажа тата, кажа невыразна яшчэ, несвядома, але так яе навучаюць данік і поля. Ён успамінае, што як Саша доўга моўчкі ўпарта супраціўлялася, каб Ленка называла яго татам. Але потым скарылася і в апошні час як бы не звяртала увагі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна, трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.